порівняння без Риму. По стеблині трави світанкова росинка стікає, як кров по лезу ножа. Розкрита книга, наче крила журавля з чорно-білим пір'ям. Місяць, неначе усміхнений рот старого беззубого блазня. Полоще вересень брудну білизну хмар, у підсиненій воді неба. Туман, неначе холодець на круглій тарілці озера. Сонце зайшло за хмару, як парубок у прийми до вдови. Листя, як злякані жовті птахи, залишає осінні дерева цигарковий дим завис у кутках кімнати, як сиве павутиння.